Gehienik entzun direnak astelenuntan, barkostarrak izan dira, numrean joanak baitziren oloronerat manifestaldia egiteko. Eunta ogoi ziren eta hauzo errietakoak ere laguntzerat dinak. Alain Etxeberri, barkoseko burasoa. Behenen manifestaldi bat egiten meitu hor uh, uh herritarek ilan, hor bakosko herritarek ilan eta egan erraiteko be, beste herritaik jinduk uh, jente uh, nahi behitu irango taineko do lorainek edo hola eta edo beste herri sumaitetaik eta hor ordin uh, be, justoki kampaino hitako eskolen uh, defenditzeko hor gituk Zeta hor, adibidez, barko zen ze iganen da eskolaentako? Uh, eh, hola edo erraiten reformak egiten mani maiutie? Ebe, justoki hor, eh, bi, bi posti bategu aurten eh, eskolan hor, uh, gu haurentako. Nahik eran frantsesezko errezen bat eta, eta beste bat uskazkua. Eta ondok urtien, ber efektife egoiteze, nahi dizki erdik, erdik erdi, nahi dik postu erdi bat uskan eta bestia uh, frantsesin. da horren kontre, sehatzen Et Edo, aldarrikatzen duzi ez, zirela batea ados? Bai, justoke eh? ez gutik batea ça zen eta ikusten beste gunetan ze